bai, xoa abiatu da, bat bat langile bat eh, lanena eh, aizen, eta eta entxatu da itzaltzeat, baina uh, sua fite-fite eh, abiatu da, ordean eh, kamionak atea ditu, uh, beharrik, mena, mena gainateko guzia funditia da, ordean ez, da, ez dugu gehiago materiarik, lanean hartzeko uh, tresneri uh, guziak, uh, belarain uh, egitekoak, traktorak, uh, tresneri guziak hor, ziren, eh, goe zentro bilgune zentro teknikoa da, eta... Eta orduan, eh, bon, beharrik ez da kolpa, kolpaturik, ordean uh, eh, hiru jende eh, baziren, horiek ate, atea dira, bi kamion atea dituzte, eta eta ez dira kolpatuak hori da importantena, baina bastiza agunt uh, berriz uh, da, denak, denak funditiak ez da deuze rekupuatzen ala. Eta, bon, hala, ordean organizatu beharko da, biztan dena, lanen uh, segitzeko, lanak, uh, lanak baitida egiteko, e, erriaten dako, bon, euh, dena, dena erreda.